aman aman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 prihvati ga kao svoga gospodara, a jedna od odlika gospodara, istinskog gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste da on naređuje i zabranjuje, propisuje i na vjernicima muslimanima, onima koji tvrde da su muslimani, da su se istinski predali Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste da prihvate sve ono što dolazi od njihova gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne može čovjek da bude istinski musliman bez praktikovanja vjere, dini, islama, onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao u ovoj lijepoj vjeri. Kao što nam je poznato, u našoj prošloj emisiji govorili smo o odlikama petka. Odlikama dana petka i mogli smo čuti da je petak poseban dan u sedmici, ne samo sedmici, već i u godini. Kako je došlo u hadisima da je petak najbolji dan u kojem se sunce pojavi. Svakako zato što se dakle petak ponavlja svake sedmice. I to je dan u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala upotpunio svoju vjeru dini islam. To je dan u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala uputio ovaj ummet Muhammeda alaihi salatu wa salam na pravi put, uputio ga također na ovaj dan, da se prihvati ovaj dan i da se u njemu muslimani pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala posebnom, posebnom pokornosti. Također prethodilo je nešto od e, pokuđenih, zabranjenih radnji i propisanih radnji tokom petka, pa smo mogli čuti da nije u redu, nije lijepo da se dan petka izdvaja nekakvim posebnim ibadetom kojeg nije činio Allahov poslanik alaihi salatu sam da bi se dakle ukazalo na dan petka. Jeste, dan petka je poseban dan i Allah subhanahu wa ta'ala je dao, on je propisao od sebe, dakle poseban ibadet u tom danu koji se ne može nikako nadoknaditi i slično. A to je dakle džuma namaz, zbog čega je dakle i petak poseban dan i zbog čega u ovom danu prije i poslije džume treba činiti određene određene jeli, radnje, određene postupke. Dakle, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, toga se treba držati, a ne dakle izmišljati od sebe nekakve ibadete u oči petka i u danu petka. Postiti, na primjer, dan petka kako bi se na takav način petku ukazala nekakva posebnost jeli, i slično. Ne, dakle, ne treba od sebe izmišljati, već se prihvatiti onoga što nam je naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala propisao u oči petka ili, dakle, u samom danu petka. Pa također, e, prethodio je spomen da u oči petka i u danu petka jedan od najboljih ibadeta jeste donošenje salavata i selama na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kako hadisi govore, to je preporučeno i u oči petka, dakle u četvrtak na večer i također tokom cijelog petka što je god moguće više. I hadis u kojem se kaže Kaže Allahov poslanik alaihi salatu oslamu hadisu, ko na mene donese jedan salavat, Allah će donijeti na njega deset salavata. Ovaj hadis treba da bude posticaj, postrek svima nama, da što je god moguće više u ovom danu, danu petka, donosimo salavate i selame na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala nam to preporučuje. Allah nam to naređuje i on prvi Subhanallah. I on prvi, Allah dželle dželavala, odpočinje sa tom naredbom. Dakle, ne bili smo se i mi poveli. Pa kaže dželle dželavala, svima nama dobro poznat ajet, često ga čujemo na minberima od imama, Inna Allahe wa melaiketahu yusalluna ala nabi. Ja ejuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. O vjernici, e, doista Allah i njegovi meleki donose salavate, na svoga vjerovjesnika. Pa i vi donosite salavate na vjerovjesnika i šaljite mu, šaljite mu selame. Dakle, što je god moguće više donositi salavate i selame na Allahovog poslanika, alaihi salatu osam, izgovarati Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed ili Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim neke hamidu međid Allahumme barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inneke hamidu međid ovi salavati i selami koje mi i iskazujemo, koje mi govorimo, koje mi šaljemo Allahovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu oslam, kako se kaže u hadisu, oni mu se pokazuju, oni mu se pokazuju. Onaj ko donese jedan salavat na Allahovog poslanika alaihi salatu oslam, Allah će donijeti na njega deset. Šta znači salavat i selam od Allaha na nas? na nas, robove koji donosimo salavate na Muhammed alaihi salatu osam. Kaže se u komentaru Ebu Alije i drugih komentatora i drugih učenjaka da to znači da nas Allah subhanahu wa ta'ala spomene po našoj najboljoj osobini u svome skupu, skupu posebnih meleka, da se Allah subhanahu wa ta'ala ponosi nama, da se Allah dželavala hvali nama pred svojim najpokornim robovima, posebnim odabranim melekima, a kao što nam je poznato, meleki su bezgrešna bića, otkako ih Allah dželle vala stvorio, oni su mu stalno u pokornosti u toj pokornosti ne malaksavaju, niti ostavljaju, zapostavljaju tu pokornost. Pa dakle, ko donese jedan salavat na Muhammeda alaihi salatu sam kaže Allahumme salli ala Muhammedinu wa ala ali Muhammed Allah subhanahu wa ta'ala takvog deset puta spomene kod sebe, kod najodabranijih meleka. Pa dakle, ovaj hadis treba da nam bude podsticaj, podstrek, da što je god moguće više donosimo salavate i selame na Allahovog poslanika Muhammeda, alihi salatu wasalam. Zatim, preporučeno je, naprotiv naređeno, u danu petka, prije džume namaza, da se okupa oni koji odlaze na džumu namaz, Allah najbolje zna, po ispravnijem mišljenju njima je naređeno da se okupaju. Brojni hadisi, i to pogotovo svi ti hadisi su došli kod Buhari i kod muslima. Kod Buhari i kod muslima ti brojni hadisi govore o obaveznosti kupanja na dan petka. Postoji drugo mišljenje, dakle, da je preporučeno, da je lijepo okupati se, Međutim, dakle, ti hadisi nisu na stepenu hadisa koji govore o obaveznosti kupanja na dan džume. Allah najbolje zna. Neki od tih hadisa jeste i hadis Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'alan u kojem Allahu poslanik alihi salatu oslam kaže Gaslu jevmil džuma'ati wajibun ala kulli muslimin muhtalimin kupanje na dan džume je obaveza svakom muslimanu punoljetnom. Svakom punoljetnom muslimanu. Dakle, svaki punoljetan musliman je i obavezan da ode na džumu namaz, pa mu je i obaveza da se okupa. I ovaj hadis bilježi Buharija i muslim. Također u hadisu Ibn Omera radijallahu anhuma kod Buharije i kod muslima kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam Iza džaa ahadukumul džum'ate fel jagtesil. Kada neko od vas dođe na džumu namaz, neka se prije toga okupa. Ukoliko neko od vas dolazi na džumu namaz, neka se feljag tesil naredba, neka se okupa. Dakle, onaj koji dolazi na džumu namaz, one osobe kojima je džuma namaz obavezna, trebaju se okupati. One osobe koje ne dolaze na džumu namaz, one, dakle, ne moraju se kupati, obaveza je se okupati radi radi džume, džume namaza. Onaj, šta je bitno napomenuti, onaj koji se ču, kupa samo za džumu namaz, onaj koji se kupa samo za džumu namaz, ukoliko izgubi do džume namaza abdest, na njemu je samo da se abdesti. Onaj koji kupa se, okupa se za džumu namaz pa izgubi abdest, neće se ponovo kupati, ne, već će dakle uzeti abdest. Šta je još potrebno napomenuti? Onaj koji se okupa za džumu namaz, ukoliko se samo kupa radi džume namaza, ne kupa se od toga što je nečist od dženabeta, imao spolni odnos sa svojom suprugom. Dakle, ne kupa se zbog toga, već se kupa samo za džumu namaz, ne znam, okupa se pred sam namaz, pred džumu, prije nego li će izaći iz kuće do džamije. Okupa se tada pred namaz, takvom je obaveza da prije kupanja ili posle kupanja uzme i abdest. Kupanje za džumu namaz ne može da zamijeni Abdest kupanje za džumu namaz ne može da zamijeni abdest. Makar on i nijetio tim kupanjem da ima i abdest. Ne. Samo kupanje za muškarce od dženabeta, dakle od spolnog odnosa sa suprugom, onaj koji se kupa nakon toga obaveza se okupati, samo takvo kupanje može da zamijeni abdest. Svako drugo kupanje ne može da zamijeni abdest ukoliko se čovjek tušira onako ili se evo čak kupa za džumu namaz, obaveza mu je nakon toga ili prije kupanja ili poslije kupanja da uzme abdest. Ukoliko uzima prije kupanja treba voditi da voditi računa da tokom kupanja ne izgubi abdest. A najbolje se dakle abdestiti poslije kupanja. Najbolje se abdestiti poslije kupanja. Dakle, samo takva osoba će imati abdest. U protivnom, dakle obaveza, obaveza se abdestiti. Ukoliko se osoba kupa od dženabeta u petak, imao je, ne znam, odnos sa svojom suprugom, kupa se ujutro i kupa se između ostalog za džumu namaz. Nema smetnje takvo kupanje, dakle može, ukoliko nanijeti kupanje od dženabeta i kupanje za džumu namaz, može da mu bude jedno kupanje. I takvo kupanje, kao što ste čuli, može da zamini abdest ukoliko bi od jutra do podne ili do vremena džume namaza uspio da sačuva abdest, ne mora se ponovo abdestiti za džumu, džubu namaz. Također od adaba lijepih postupaka koji se čine prije odlaska na džumu namaz jeste za onoga koji je u mogućnosti da se namiriše lijepim mirisom. Da se namiriše lijepim mirisom. Ukoliko ima lijep miris, na njemu je, je li lijepo mu je preporučeno da se namiriše tim lijepim mirisom, jer kao što nam je poznato, na džumi namazu okupljaju se mnogi vjernici, veliki broj ljudi i treba dakle da se e, čovjek namiriše lijepim mirisom kako ne bi drugi osjetili odbojnost, odvratnost je li prema njemu. Međutim, dakle, nije u redu da se miriše osoba koja je u toku hačskih ili umranskih obreda. Dakle, tamo u Mekki kod Kabe osoba koja je stupila u hačske obrede ili umranske obrede nije u redu ni za džumu, ni za bilo koji odlazak u džamiju ukoliko se u ihramima, ukoliko ta osoba nalazi se u hačskim ili umranskim obredima, nije u redu, nije joj dozvoljen da se miriše. Kao što nam je poznato, to je jedna od zabranjenih stvari dok se čovjek nalazi u i hramima, odnosno hačskim i umranskim obredima. I također još jedna napomena, budući da je to prisutno u nekim mjestima za džumu, a i po pitanju drugih namaza, pa i mimo namaza. Žene, koje dolaze na džumu namaz. Dakle, u džamijama ima tamo prostor za žene. Pa žene dolaze u džamiju da slušaju imama, da slušaju hutbu, a lijepo bi bilo da imami od petka do petka pripreme lijepe hutbe, savjete, smjernice kako da se vjernici ponašaju obhode od jednog petka do drugog petka, kako da se nose sa svakodnevnim iskušenjima i slično. Pa ukoliko ženska osoba dolazi da posluša takvu hutbu, da se poduči takvoj osobi, ženi nije dozvoljeno da se miriše. Kao što smo čuli, muškarcu jeste preporučeno, lijepo da se namiriše. Međutim, žena ne. Ženi nije dozvoljeno. Strogo je zabranjeno. Dakle, za džumu namaz ili za bilo koji namaz i teravih namaz, kao što nam je poznato, ogroman broj žena tada dolazi i nema smetnje ukoliko žena dolazi, želi da klanja u džami, kako je došlo u hadisu, nemojte zabranjivati džamije Allahovim robinjama. Ukoliko žene žele da dođu, da klanjaju u džami, nema nikakve smetnje, nema smutnje, mogu da dođu da klanjaju. Međutim, žena ne smije se mirisati. Nažalost, naše kćeri, naše majke, naše sestre, naše žene, danas ne samo radi namaza kada odlaze u džamiju, se mirišu. Već uvijek, u većini slučajeva, osim one kojima se Allah smilovao i koje nastoje da se drže vjere kako treba, Većina žena se kada god izlazi iz kuće miriše se. To smatra normalnim, da u tome nema nikakve smetnje, to je jeli, lijepo preporučeno da drugi osjete lijep miris od nje. A da vidimo šta kaže Allahov poslanik alaihi salacom. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalam, koja god se žena namiriše, pa prođe pored ljudi i oni osjete njen miris, zapahne ih njen miris. Fehije za nije tun. Ona je bludnica. Allahu akbar. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu sam, koja god žena se namiriše, pa prođe pored ljudi i oni osjete njen miris, ona je bludnica. U drugom hadisu kaže Allahu poslanik alaihi salatu sam, obraća se ženama, pa kaže kada neka od vas dolazi u džamiju, u mesčid, neka ne koristi miris. Kada neka od vas dolazi u džamiju, neka ne koristi miris, Allahov poslanik alihi salacom zabranjuje, ti kažeš lijepo je. Šta fali? Nema smetnje. U hadisu čiji je lanac prenosilaca slab, ima dakle spornih osoba koje prenose taj hadis. Međutim, kažu učenjaci da je hadis ispravnog značenja, da je tekst hadisa ispravnog značenja kaže se da koja god žena se namiriše radi džamije, radi džamije, a ne kamoli radi drugih mjesta na koja se izlazi, koja god se žena namiriše radi džamije pa dođe, da dođe i klanja u džamiji, Allah joj neće primiti namaz sve dok se ne očisti od tog mirisa, sve dok se ne okupa kao što se kupa od dženabeta, koja god žena se namiriše prije izlaska do džamije. Želi da dođe u džamiju da klanja. Allah joj neće primiti namaz. Sve dok se ne očisti od tog mirisa, sve dok se ne okupa kao što se kupa od nečistoće, od dženabeta. Žena može, nema smetnje, naprotiv treba da se miriše, ali u kući za svoga muža. Da se uljepšava. Nažalost, možemo čuti, pitanja često se postavljaju da je upravo suprotna situacija. Potpuno suprotno stanje u našim brakovima. Da žene zapostavljaju svoj izgled, zapostavljaju svoj miris unutar svojih kuća kada su sa svojim muževima. A kada izlaze, onda se mirišu. Žele da se nekome pokažu, dokažu a svoga muža koji se vraća kući, umoran s posla, njemu se ne dokazuju. Pokazuju se, ali na kakav način, u kakvom izgledu, svi mi to dobro znamo. Dakle, ne mora nas nimalo i nemo, nimalo nas ne čudi jeli što je razvod brakova tako, tako ogroman. I jedna i druga strana zapostavlja svoja prava i svoje obaveze ne ispunjavaju, ne čine svoj brak sretnim i slično. Dakle, da se vratimo na ove adabe o džumi namazu, lijepo preporučeno je muškarcima koji odlaze na džumu namaz da se namirišu najljepšim mirisom. Također, jeli, da se očiste zubi kaladontom, četkicom jeli, ili misvakom. Preporučeno je misvakom, ako nema se misvaka, onda da se očiste četkicom ili jeli, pastom, pastom za zube, nečim sličnim. Rekao je Allaho poslanik alihi salatu wasalam, kada se ne bih bojao da ću otežati svome narodu, da se ne bojim da ću otežati svome narodu, naredio bi im misvak kod svakog namaza. U drugom citatu stoji kod svakog abdesta. Kad god se abdestite da operete i zube i kad god želite da klanjate, da operete zube, odnosno jeli, da ih očistite misvakom. Također, lijepo je E, kada se želi ići na džumu namaz da se obuče najljepša odjeća. Da se obuče najljepša odjeća koju imamo. Kako je došlo u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'alan, hadisu kod Ebu Davuda i šeha Albani ga je ocjenio vjerodostinim da je rekao Allahu poslanika alihi salatu wasalam ko se okupa na dan džume i obuče najljepšu odjeću u potrebi najljepši miris, namiriše se mirisom, zatim ode na džumu, takvi postupci takvi postupci i odlazak na džumu će mu biti razlog brisanja grijeha od te džume ili između te džume i prethodne džume. Odlazak na džumu s takvim lijepim postupcima urađenim, dakle prije odlaska na džumu da se okupa, da se namiriše, da se obuče najljepša odjeća, da se ode na džumu, da se sluša hutba, da se sluša hatib, da se ne priča tokom džumu, hutbe ili slično, da se razmišlja onome što Hatib govori, takav postupak u cijelosti bit će razlog brisanja grijeha između te džume i prethodne, prethodne džume. Razlog brisanja grijeha. A o najljepšoj odjeći kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam također u hadisu kod Ebu Davuda Ilbisu mine thijabi al bejad fa innaha hajru thijabikum wa kaffinu fiha mautakum oblačite svoju najljepšu odjeću. A vaša najljepša odjeća, najljepša odjeća za vas je bijela odjeća. Odjeća koja je bijele boje jeli, ili bijela. I u nju takvu odjeću bijelu umotavajte svoje umrle. Kao što nam je poznato, jeli, uglavnom će fini i jesu bijele boje. Također, kao što se traži od nas da obučemo najljepšu odjeću, da upotribimo najljepši miris, da očistimo svoje zube i ostalo, preporučeno, traži se od nas, naprotiv, naređeno je da se klonimo svakog ružnog mirisa. Za svaki namaz, a pogotovo za džumu namaz, jer je veći to skup. Veći broj ljudi dolazi na džumu namaz nego dakle na ove svakodnevne u toku dana i noći pet dnevnih namaza. Pa, dakle, nije u redu da se jede crveni ili bijeli luk pri odlaska na džumu. I analogno tome nije u redu nikako, ali pogotovo, dakle, kada se želi ići na namaz, pogotovo na džumu namaz da se konzumira duhan. Da se konzumira duhan. Čuvaju se bijelog i crvenog luka, međutim, cigaru ugase pred sami ulazak u džamiju. Pred sami ulazak u džamiju. To nije u redu. Naprotiv, zabranjeno je općenito u svakom vremenu, a pogotovo dakle na ovako velikom skupu kada se iskupljaju vjernici. <clears throat> Zatim lijepo je da se porani na džumu, da se ode što prije, što je god moguće ranije, pa je došlo u hadisu da onaj koji okupa se kod kuće i porani ode na početku dana da ima nagradu kao da je prinio žrtvu, kao da je zaklao za kurban devu zatim koji ode nakon tog vremena kao da je zaklao kravu, onaj koji ode opet nakon kao da je žrtvovao ovcu i tako je li kokoš i tako jaje, međutim onaj koji dođe, a imam već se ispeo na mimbar i otpočeo sa hutbom, njemu neće biti upisana nagrada da je bilo šta žrtvovao toga dana, jer kada ispne se hatib na mimbar, počne sa hutbom, meleki ovako je došlo u hadisu i u to vjerujemo, meleki koji stoje na džamijskim vratima, na ulazu u džamiju, zaklope svoje spise, ko je došao u tu džamiju da klanja džumu namaz, zatvore svoje spise i oni idu da slušaju hatiba. Lijepo je preporučeno da se ode pješke i došao je veličanstven hadis po tom pitanju. Za onoga koji je u mogućnosti, ko može da ode pješke u džamiju, trebao bi truditi se maksimalno. Došlo je u hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu sam, ko se okupa na dan džume i porani, ode pješke, ne sa prevoznim sredstvom, približi se imamu i bude šutio, ne bude pričao, njemu će se za svaku stopu upisati godina dana posta i godina dana namaza. Godina dana dobrovoljnog posta i godina dana noćnog namaza. Allahu akbar. Onaj koji okupa se, uljepša svoj izgled, abdesti se i ode do džamije pješke, ne sa prevoznim sredstvom, približi se imamu i bude pomno slušao imama Hatiba dok drži hutbu, ne razmišljao o nečemu drugom, niti progovarao, njemu će biti za svaku učinjenu stopu do džamije upisana godina dana posta i godina dana namaza, dobrovoljnog posta i dobrovoljnog namaza, odnosno noćnog namaza. Lijepo je da se približimo imamu, da se približimo imamu i kod namaza i kod hutbe. Dakle, da dođemo u prvi saf. Obično, jeli, mimberi su u prvom, prvom safu. Pa je došlo u hadisu Semura ibn Džunduba, radijallahu ta'ala, da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao, činite zikr i približite se imamu, doista neće ljudi prestati se udaljavati sjediti pozadi sve dok ne budu udaljeni i u džennetu ako uđu, ako uđu u džennet. Prije nego li sjedemo, preporučeno je da klanjamo dva rekata kada uđemo u džamiju. Kada uđemo u džamiju prije nego li sjedemo, traži se od nas da klanjamo dva rekata tehijetul mesđida. Makar imam držao hutbu. Nažalost, ovaj sunnet je kod nas zapostavljen. A islamski učenjaci razilaze da li je to vađib ili dakle da li je to obaveza ili lijepo preporučeno. Kada uđemo u bilo koju džamiju, bilo kada, ne samo prvi puta, već bilo kada, ne znam ti koliko puta ulazili u tu džamiju, kada uđemo trebamo klanjati dva rekata tehijetul mesčida, Ukoliko kada dođemo u džamiju i posle izlazimo, ne znam, abdestimo se i slično, neko nas zove pred vratima, vratimo se, ne moramo klanjati tada dva rekata. Ne. Dakle, kada dođemo u džamiju, prije nego li sjedimo, trebamo da klanjamo dva rekata. Makar se učio ezan, makar hatib držao hutbu. Došlo je jasno u hadisu kod Buharije, od Džabira ibn Abdillah radijallahu anhuma, da je Allahov poslanik alihi salatu sam držao hutbu na mimberu džumansku. Pa je došao čovjek i sjeo. Sjeo, ušao u džamiju i sjeo, nije klanjao. Pitao ga je Allahov poslanik alihi salatu sam, jesi li klanjao? On je odgovorio ne. Zatim mu je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, ustani i klanjaj dva rekata. Ustani i klanjaj dva rekata. Dakle, trebamo klanjati tehijetul mesečit. Nakon toga približiti se imamo što je god moguće više. Međutim, ne da koračamo preko drugih, Ako želimo da se ispunimo ovaj sunnet, da sjedimo u prvom safu, dobijemo nagradu prvog safa, i spomenutu nagradu godinu dana posta, godinu dana namaza, poranimo. Poranimo. A ne dakle da koračamo preko ljudskih ramena, ljudskih vratova. Kako je došlo u hadisu, da je Allahov poslanik Alihi Salocan vidio tako čovjeka kako korača, pa je rekao sjedi, nemoj da nas uznemiravaš, dosta si nas uznemiravao. Niti je u redu da se probijamo i da tražimo da nam se napravi napravi mjesta kako bismo mi prošli do prvog safa. Ne, onaj koji želi neka porani. Također, kada se dođe i hatib već otpočne hutbu, dođe se u džamiju, klanja se dva rekata, sjede se, nađe se mjesto, hatib otpočne hutbu, lijepo je da se okrenemo svojim licima prema, prema hatibu. I ukoliko se zadrijema nekome, na hutbi došlo je u hadisu, Allahov poslanik alaihi salatu sam je preporučio, preporučio da takav promijeni mjesto, da ustane i da potraži mjesto, ne bi li se, ne bi li se razdrijemao. Dok se sluša hutba, ne smije se pričati. Čak ukoliko bi nam neko govorio nešto i šaretio, nama nije dozvoljeno niti da mu odgovorimo, niti da mu i šaretimo, jer u takvim slučajima kvari se, gubi se nagrada džume namaza